bakotsak be sekretia badu. Bekuxeria. Ofan zerkei berdengu biztan da, eh? Bona, barkatuko zue? Zinema maraiz! ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bost, sei, zazpi, zortzi, berzi, ama, ama, amabi, ama,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 Euskal idazleen elkarteko lehendakari berria gonbidatu dugu gaur gurera lau urtetarako lehendakari postua hartu duen Garbine Ubedarekin. Mintzatu nahiko genuke zuzen ba, hartu duen arduraz eta izanen dituen erronkez ere, e, mintzatu nahiko genukelako eta estudian barrena dugu, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zer modu zongi? Ongi, izan barko, bai, ere. Bai, bai, hontxe orain dela gutxi, hartu duzun ardura berria izan dela, eh, aipatuko dugu, eta etzara bakarrik izango, e, zuzendaritza batzorde bat ere baitu zuatzean, eta horrerek kide berriak hautatuak izan direla azpimarratuko dugu, eta zurekin beraz lanean izango ditugunak nora arbel bide, Hane Galarraga eta Peru Iparragirre izanen dira, perfil ezberdinetako lagunak ez, elkartu zarete. Bai, eta injustu, apropos egin dugu, <clears throat> nahi genuelako e, idazleen unibersoan, e, eh, jende desberdin hartu, ze idazlea e, mota batekoa bakarrik imaginatzen dugu idazleitza hitza esan Baina idazleak eh, toki askotan dauzkau barreiatuta eta mota askotako lanak egiten dituzte e, asko eta asko kazetaritzan dabiltza, beste batzuk e, ba, ane, ana galarraga bezala, zientziaren divulgazioan dabiltza asko, e, komikilariak dira, gidoilariak dira, gauza gauza asko egiten dituzte. Beraz, e, pixka bat e, profil desberdin joiek horregatik e, bildu nahi izan genituen zuzendaritzan. Mhm. Ba, ondoko urtetara begira dituzen e, erronkak e, zeintzuk diren aipatzeko tarte hartuko badu ere, naiz eta agian oraindik eh, aski goiz den hori aipatzeko eh, euskal idazleen elkartean hori sortu zen eta zelbururekin ere gogoraraztea importanta iruditzen zaiguzta eh, euskal idazleen elkartea 1982an da sortutako irabazi asmori gabeko elkartea dela irakurri dugu euskal idazleen eskubide profesional eta moralak defenditzeko asmo segituratua eta gaur egun 300 eh, lagunetik gora eh, biltzen zaretelarik eh, erranen dugu Balburu nagusien artean euskal literaturaren eh, zabaltzea badela, egitasmo ezberdinak eh, garatzen dituzuela horren inguruan urtean zehar? Mhm. bueno, esango nuke nagusienetakoa e, irakurtzaletasuna bultzatzea edo dela, ez da? Ta irakurtzaletasuna eta irakurtzea, eta euskaraz irakurtzea jakina. lan horiek batez ere e, eskoletan egiten dira, hor badira zenbait programa, bereziki Euskal Herrian zabalduta ditugunak, e, idazleak ikastetxeetan bezalako programak, non e, idazlea eskola batea gonbidatzen duten, aurrez idazle horren liburua irakurria dute, ikaslek jagina, eta e, idazleak ba, horren gainean hitz egiten die, edo sorkuntzaz, edo hori irakaslearekin e, egiten duten tratuaren arabera, ez? Badira irakurle klubak ere eta hor ere bueno, e, ez aurrak, baizik e, helduek e, novela edo e, edozein libururen e, inguruan biltzen dira horren gaineko ausnarketa egiten duten eta askotan idazlea bera ere gonbidatzen duten azkenerako, ez? E, olako programak badira, irratietan ere badira, bizkaia irratian, eta olako gauzatxo batzuk, Baina esango nuke importanteenak hoiek diela eta horrek eh, eskatzen diola idazle elkarteari alegin handiena beintzat kudeak eta idagokionez, ez? Mm Ordun eh, lehen erronkak aipatu dituzu eta gure erronketako bat bada irakurzaletasuna eh, irakurtzaletasuna bultzatzeko programa hoiek e, Ipar Euskal Herrian ere apur bat indartzea, ez? bueno, batetik hemen e, apalago joaztelako gauzak, diru gutxiago dago, jende gutxiago bizi da. E, baina badago susmo bat ere e, programak edo antzeko gauzak egin ditezkenik ez dakitela. Irakasle askok edo ba, behar bada badute irrika olako gauzak egiteko, baina etzaile behar bada buruti pasatzen idazle elkartera deitzea edo. Bueno, hor badago lan handia egiteko gure mhm. ustez. Eta nola funtzionatzen duzu, e, eh, ikusteko pixkat, eh, praktikoki eh, irakasle batek e, ba, hauentzun da gogoa izango balu ondoko ikasturterako edo zuen programa ekarraraztea bere klasera, e, zuekin harremanetan jartze aski da edo bada eskaera bat betetzekoa edo nola? Bueno, guantxe e, harrapatu nazu ah. <laughs> ondo ez dakitela, eh? baina esango nizuke irakasleek edo zentroak e, normalki deitu behar dula idazle elkartera edo horre kudeatzailekin harremanetan jarri eta hor bueno, laguntza emate bai, zaio. Mm, idazle guztik ere ez daude preste, eh? E, eskoletara joateko, beraz, e, jakin behar du bizi, ze liburu edo ze, ze idazle eraman dezaken, ez? Gehien-gehien e, juteko presti izango liake, baina normalki gazte zuzendutako liburuk izaten dira horiek. Mm Orduan hori ere kontuan hartu behar izaten du, baina nola nahi ere idazle elkartera deituta laguntza berela emango liokete. Irureun lagunetik gora biltzen zaretela aipatu dugu, idazleak denak edo horre ere perfil ezberdinetako e, lagunak e, elkartzen zarete? Bai, bueno, berez, e, idazle elkarteko kide izateko, idazle izan beharra dago, baina e, noiz baita esan izan du idazle kontzeptu hori aldatu nahiko mm. nukela, ez da? Batetik e, guk eskatzen duguna ez da liburu bat idatzi eta baizik, bueno, berroita artikulu artikulo edo zehazki ez dakizkit, e, zehaztapenak ez dakizkit buruz, eh? baina ez da, ez da beti liburua. Baina egia da, e, idazlearen figura beti formato horri lotuta ikusten dugula, ez da? Eta artikuluak esaten dudanean, ez da derrigorrez artikulo literati, literarioak, badira e, gure artean kideak, e, ba, ba ez e, divulgazio artikulua bakarri dituztenak, eh? E, beraz, e, idaz, idazle izateko e, idatzita euki gauzak. Nik nahiko nuke pixka bat... eh, idazlearen figura beste, beste modu batea ikustea jendeak. Ze azkenian badaukagu alako ikuspegi zarkitu bat nere ustez. Eta hori kalean antzematen du nik askotan, e, jendeari noiz baite, e, bueno, adibidea jarrita, norar belbideri edo proposatu nionean zu, e, zuzendaritzara etortzea, eta berdin ana galarragari, biek gauza bera erantzun zidaten, uf, nik ez du nere burua idazle ikusten, ez da? E, ni neonek ere esan izan dut, e, hori mila aldiz, ez? Baina zer da idazle izatea? Idaztea da, ez da besterik. Eta zergatik esaten dute hori, eh, ez dutelako e, idazlearen figurarekin lotzen den ikuspegia bere buruan ikusten, ez da? Mm-hmm. zer, zer ikusten dute? Liburuak eta literatura, alegia, novelak idazten ditun, edo ipuñak, edo idazten ditun personak ikusten dituzte. Hori baino zabalagoa da, e, eh, ni ne honek esango nuke urteak daramatza dela libururik eh, argitaratu gabe, baina bai idazten e, artikulu desente idatzi ditut, ez beti kazetaritza lanak, e, prensarako, irratietarako, beste idazketa mota bat egiten dut, ezta? Eta hoiek ere lekua daukate gure artean. Esango nuke gainera, gazteek idazten dutenean, ze askotan esan da, ba, idaztek ez, e, gaztek ez dute irakurtzen, ez dute idazten, ez da egia. Gaztek asko irakurtzen dute, ez beti euskaraz, eta idatzi ere egiten dute, etengabeari dira, sare sozialetan, eta bar, Eta nik esan nuke jende horrek idazteko dauzkan ohiturak arras desberdina diela. Eta hoiek horiek gureganatu egin beharko genituzke mundua oso azkar dijoalako eta guk ere munduarekin batea joan bendukelako. gendukelako. Mhm. izan gure elkartea gauza zarkitu bat, ez Ba, e, jasone osoro eh, izan dela azken urtetako lendakaria ere aipatuko dugu, azken lau urtetan bera izan da lendakari, e, eh, nolako izan da, lekukoaren aldaketa edo <laughs> Oa indik ez dugu egin. Nez, nez duzu. Eh? dit esatea, baina baki gure elkartea e, bueno, irabazi asmorik gabekoa dela esan duzu, baina gainera hor zuzendaritzen gabiltzanak e, musutruk egiten dugu. Hmm. Eh? Biltzen gara aldugunean, gure lanak usten digunean, eta bar. Eta <clears throat> normalki kilian behin egiten dugu lako bilkura bat, eta hor aztertzen ditugu gaiak, eta bar, kudeatzaileak badira, dira, soldatapekoak, eh? Oieke... Eh, bueno, e, beste programa hoiek, aipatu ditudan programa hoiek, eta beste gauza asko kudeatzen dituzte, baina guk geuk, e, bestela funtzionatzen dugu, hilean behin elkartuz, eta oraindik martxo ezkeroztik ez gara bildu. Beraz, e, ba, ezin dizu gauza handirik esan, <laughs> baina aurki izango da, pentsatzen dut, e, datorren astean, edo elkartu beharko dugu, Bueno, ez, ez dakit beste kidek nola ikusiko duten, erabat berriak diren horiek, ez da, nora, e, iparragirre, e, Ana Galarraga, Oiek ez dakit nola ikusiko duten, uste turduri xamar daudela, baina guretzat hain berria ere ez da nik bi urte badara matzat zuzendaritzan. E, beraz, horren berria ez da, ba, e, e, esango nizuke, <clears throat> e, jasone osorok egindako lanaren jarraipen bat ere izango dala. Mhm. Jakina, gauza berrik egin nahiko benituzke, baina e, denon artean erabakitakoak izatean nahi nukenik, ez, ez nuke nahi e, neretik esan gauza guztiak, ez da? Mm Eta elkartzen garenean, eta bar, ba, guztoz esango nizkitzuke. <laughs> Bai, Hala ere, nola ikuste dituzun doku lagurteak? E, erronka batzuia pausatu dituzu, e, idazlaren definizioa gaurkotu nahiko zenuke, e, aipatu duzu ere iparraldera zabaldu ba- nahiko zenuketela ere egiten duzen lana. Bai, iparraldera begira, lendik ere katixa dolare gurekin izan da, eh? E, orain, e, bueno, nahiko lan dauka, eta ustera dijoa, baina haren ordez eh, nora arbelbide dator, e, bai, gure, gure erronka bada pixka bat e, toki hartzea idazleak, eta beste prestigio bat hartzea Ipar Euskal Herrian, ez da? Mhm. E, Irakurzaletasuna bultzatzen duzen neinean, nola ikustu duzu gaur egungo panorama? Azken inkestak plazaratuak izan dira, aski kezkagarriak dira ateratako datuak, zuek hori nola irakurtzen duzue? Bo, gure artean ez dugu irakurketa berezirik egin hortaz, eh? baina niri e, bo, ez nuke inor ofenditu nahi, baina niri inkesta hori ez zait sobera gustatu, ez? E, inkesta hortan azpimarratzen da persona bakoitzak zer erosten duen eta zer irakurtzen duen. Baina ez du, ez aztertzen gure paisajean olakoa den, ez? Ze gure gustoak paisaje horrek baldintzatzen ditu, E, guk e, esaten da eraberean berean eh, inkesta hortan jendeak batez ere, bere erosketa oiturez, e? esaten du batez ere merkataritza zentrotan, edo lako zentro handitan erosten ditula liburuak e, diskoak, erosten ditu nuen behintzat, eta hortara jotzen dula erosotasunagatik. E, bueno, hor niretzat bada gauzak ezkagarri bat, ze zoaz, e, ez dakite, leklerrera, zoaz... E, beste zentro handi batea, eta berdin egualdean ere, eh? garbera donostian, nahi duzun tokirazoaz, ea zenba liburu aurkitzen dituzun euskeraz, eta nola dauden eh, aurkeztuta, ezta? Zezu, eh, literatura edo liburuak saltzen dituzten areara, joate malimazara, ikusiko dituzu liburuak sailkatuta, guztiz sailkatuta, ez? Gaika, autoreka, E, e, adinaren arabera, hau novela da, bestea poliziakoa da, bestea polar, bestea ez dakizer. Eta nola daude euskerazkoak? Txoko batean, baldima daude, mm. dena pila berian, e pila hortan sartzen dizkigute berdin erderazkoak ere, alegia regionalismo utxera kondenatzen gaituzte, eta gainera erakusten dute liburuiek denak berdin-berdina direla. E, zerk bere izten ditu? Ba, azalak, izatekotan. Eta e, jendeak gustoaren arabera erosten baldin baditu liburuak, alegia gustoko baldin badu er, e, novela erromantikoa edo e, ba, zer daginik, ez? E, poliziakoa, nola bereizten ditu liburuak? Ezin ditu bereizi, beretzat denak barkatu hitza baina kaka bera dira, ez? Hori ez da aztertzen einkesta hortan. Eta berdin e, paisaje orokorra, ez da gu etengabeari gara irakurtzen. Botikak erosten ditugunean, botika horrek dakarrena irakurri egiten dugu. E, erosketak egiten ditugunean, produktuak bilatzen ditugunean irakurri egiten dugu. Eta hori dana zeizkuntzatan dago, euskeraz ez. Beraz, horrek denak baldintzatzen du gure ohitura eta horrek esaten du zer dan normala, zer dan salbuespena eta zer dan politikoa ez? Autopolitiko bat. Mm Orduan horren eta berdin musikaz zere, eh? ni gaxotuta ateratzen naiz toki askotatik. Esaten dute, e, eh, noizpaite jarri izan dute e, oharra ere, ez da? Etoki batea joan eta e, batzan e, bat euskeraren aldeko, zea, ez? Hemen euskeraz egiten dugu eta hor sartu eta musika barra barra gaztelaniaz beti musika jakin bat mota batekoa ba, behar bada ari musikala dalako edo ez dakit ez da orduan hori hori ez da barkatu baina hori hori ez da e euskara babestea Hori, azkenean, zuk saltzen didazu, ni porruak erostea naiz eta saldu didazu musika jakin bat. Eta pixkanaka-pixkanaka ari zara neri, oitura jakin bat, era, Mm. horiek danak ez badia inkesta hortan edo beste batean e, erakusten, uste dut gure buruari harrikari garela. Bagarbine, ube da, zurekin mintzatzen segituko dugu eta Euskal Idazleen elkartetik aipatuko dugu. E, beti ere Euskal Literatura zabaltzearen helburu horrekin e, aldizkari bat plazaratzen duzuela e, zenbatero, ateratzen da? Bai, egatz aldizkaria, e, hori du izena, urtean behin e, argitaratzen da, nahiko nuken geixoago ere ateratzea, baina zoritxarrez e, produktu gorestiak dira, batez ere ondo zabaldu nahi baduzu tirada luzeak behar dituzte eta diru asko behar da. Beraz, e, hainbesterako ez gara heltzen, e, urtean behin egiten dugu eta hor e, duela bi edo hiru urte erabaki zen, e, aldizkari horrek aldian aldian editore desberdin bat edukiko zula, ezta? Aldiko bat. Eta editore hori hautatzeko garaian e, irizpide batzuk izango genituzkela kontuan. E, e, ez izatea beti gizonezkoa, ez izatea beti gaztea edo zarra. Mm Beraz, e, oidanak kontuan hartzea. E, aurtengo ez dakigu zein izango den editorea, baina ez dugu erabaki, Baina, arek egiten duna da bere gustoen arabera, edo, bueno, behai be interesatzen arabera, aldizkari bat osatu. Ez? Aldizkari hortan dihoazten gaiak eta osatu. Aurten seguraski erantxiko diogu beste atal bat, nahiko genduke urtean behin ateratzen denez, eta ba, ezin bestean urtekari itxura hartzen dunez, ba, urteko errepaso bat ere izatea aldizkari horrek. Bestela, badaukagulako nahi gabe, e, jendea ofenditzeko aukera, ez gertatu izan delako, ez? Ba, aldizkari batean agertzen diren liburu guztiak argitaletxe batekoak izatea eta beste argitaletxeak kontuan ez izatea eta ez da berez hori helburua, baina nahi gabe olako akatsak egiten ditugu. Beraz, e, bukaerako atal hori, edo, bukaerakoa edo berria, esan nahi dut, pixkat hori konpensatzera ere etorriko litzak ez mm. da? Ez talako bakarrik nahikoa e, editore batek egin dezaken lana, hori oso polita da, eta bizitasun handi ematen du, beti diferente izateak, baina e, beste atal berri hori ere behar du. Ez ba, urteko errepas hori dana, e, gutxi gora bera egiten dena, itzen uberan webgunean, hori badakizue idazle elkartearen zea produktua da, eta itzen uberanen e, literatura guztiaren berri ematen da, elkarrizketa, gauza asko egiten dira, baino paperean ez genuen alakorik. Eh, beraz, e, eh, bai. itzen uberanen arrimoan hartuko ditugu gauza batzuk eta urte osoko errepasua ere egingo dugu. Mhm. aldizkaria urtean behin ateratzen duzuena, eskuragarri dugu edo non, edo zenako zabalkundea du? Ba, zoritxarrez edo non, ez, ez, eh, gure inkesta famoso, famatu hortara itzuliko naiz berriro, bai. jendeak, euskerazko produktuak bilatzeko egundoko lanak egin behar ditu. Guke guk eh, egatz lortu nahi badugu, ba hori txarrez e, eh, elkar dendan edo olakon bat izan beharko du, ez dago modurik. Orduan, nahiko lan daukagu Euskaldunak Euskaldun izatearekin, baina gainera, gure produktua behar baditugu edo nahi baditugu, sekulako lanak egin behar ditugu eta kilometroak egin behar ditugu askotan, ne honek e, eh, endaian zerbait erosi nahiko banu, ba ezingo nuke. Eh? e, jundarko nuke, ba ez dakit, behar bada iruna, ez dakit, e, edo behar bada baion araño, ez da. Hmm. Ba, hori da gure, gure, ez dakit, destinua. <laughs> ba, osongi, garbine, denbora gainan dugu, horten buratuko gure garko solasaldi eskertuko izut, gana urbil dizana. Ba, mila eskernik zuei, esan e- barko dizut. Eta laizter arte esango izut. Ba, izan bedi. Ba. <laughs> Lizunagoa eta zitalagoa da publizitate neutroa. Inork ikusten ez dituen film hoiek baino. Okerrago daude terapiarik egiten ez dutenak. Voluntarioki egiten dutenak baino. Gurasoek lazan gehiago ematen diote sakilakoari. Euren semealaba, kutxunei Baino eskerrak gertatzen Ez diren gauzak diren Beharrik alakorik Ez dugu ninoiz hemen Denetik jartzen dutela, kantatzen duten irratiek Estilo bertsuko musika bera paratzen dute munduko herrita aragertzea maite duten hoiek elebakar soien dantza egiten dakite gorputza osasun utxagatik zaintzen dutenek batez ere bertze begien estetika dute maite Eskerrak gertatzen Ez diren gauzak diren ez dugu inoiz hemen Zibilizazioa intzinatuaren eredu den Europa Diskurtso xenofoboek ederki dute funtzionatzen Erlikio guziekin izan beharreko errespetuak Mota guzietako ateoak ez zitu errespetatzen Ideologia oro balekoa dela pentsatzen duenak Ez daki soberongi zari den pentsatzen. Eskerra gertatzen Ez dire gauzak diren Beharrik alakorik Ez dugu ninoiz hemen Lana egundaino galdu ez duten zenbaitzuek berze liga batean jokatzen dutela uste dute. Gaitz larridik urbiletik ezagutu ez duten hainbat. Aragiaren gainberatik salguetxiak direlakoan daude. Normaltasuna konkistatua duten bikote frankok. Betiko iraunen dielako uste ustela bizi dute. gertatzen kertatzen Estirea gauzak diren Beharrik alakorik Ez dugun sortzen ez direnak Ez baitira gertatzen Naiz eta noiz edo noiz Gertatzen aldiren Gertatzen ez direnak Ez baitira gertatzen naiz eta noiz edo noiz. Gertatzen aldiren. Bakotxak desekretia badu. Bekusegia. Ba, Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nauzue, eh? sinema zitzegiten hastu maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost, klon, klon edo bost antzeriztzinez perfektuak behar. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.